Քարոշչությունը, թշնամու տարածքից տեղեկությունների հավաքումն ու կես լրատվության տարածումը մշտապես եղել են պատերազմների անբաժանելի մասը։ Տեղեկատվական դարաշրջանում դրանց դերը միայն աճել է։ Ցանկալի է, որ մարդիկ չշտապեն սոցիալական ցանցերում, կրառումներ շատ քիչ անեն։ Անելուց հետո կամ անելուց առաջ փորձեն տա ինչ որ մի կերպ համակարգել լագորների, բլոգերների, թեկուս պետական տեղեկատվական ոլորտի ծառայողների հետ, ովքեր հստակ պատկերացնում են թե այդ ինֆորմացիան ինչ կշիռ ու արժեք կունենա ու ինչ ազդեցություն։ Տեղեկատվական պատերազմում գտնվող մարդկանց համար առաջին ցուցիչներն են, ըստ մեդիափորձագետ Արտուր Պապյանի, բայց սոցիալական ցանցերում տեղեկատվությունը ամենօրյա ռեժիմով է հորդում։ Envision հաստատ մերուն քնքցա։ Մերենգյունի խանութումը ցեթե իջանա։ Ասում են ավտոբուսներ են գցում դյուզա։ Հաստատ բան եմ ասում, ծանոթից բարեկամն է լսել։ Մինչդեռ սոցիալական ցանցերում Արցախից հիմա պիտի գրառումներ կատարեն միայն այն մարդիկ, ովքեր հստակ առաջադրանքներ ունեն, գիտեն ինչ են գրում եւ ինչի համար, այսինքն եթե իրականացվում են ինչ որ տեղեկատվական գործողություններ, որոնք կոորդինացված են, որ հասկանում եք ինչի համար եք անում, այո, Եթե ոչ, նույնիսկ այն པարզ գրառումները, որ այ չգիտեմ, տեսեք խանութներում հացը քչացել է, թե շատացել, կարող է վնասած։ Կարելի է դա հրապարակել, եթե դուք հասկանում եք, որ դրանով դուք օգնում եք լաչինի արկելափակման խնդիրը բարձրաձայնելով, այդտեղ դուք հստակ հասկանում եք ինչի համար կամ բայց եթե դա ուղղակի էմոցիոնալ սոցցանցային սովորական ակտիվություն է, պետք է մի հատ մտածել կամ հասկանալ արդյոք դա նպատակարար է թե չէ։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո չնայած պատերազմը գետնի վրա, այսպես ասած, ավարտվել է, բայց տեղեկատվական պատերազմը տարբեր չափաբաժիններով շարունակվում է։ Տեխնոլոգիաների թարմացմանը զուգահեռ փոխվում են նաև մեդիադաշտում պատերազմելու գործիքները, բայց ընդհանուր սկզբունքները մասամբ պահպանվում են։ Մեդիա փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։ Ընդհանուր սկզբունքները արզ են, այնպես անել, որ թշնամին ընկճվի, ուճապ լինի, չհասկանա, որ նա ճիշտ է, որ նա սխալ է։ Հակառակը այնպես անել, որ սեփական հասարակությունը լինի ամուր դիրքերով, թույլ չտար, որպեսզի հակառակորդի տեղեկատվական ներազդեցությունը ազդի հասարակության վրա եւ նաեւ ազդեցություն իրականացնել այլ երկրների, այլ հասարակությունների վրա, իշխանությունների վրա, որպեսզի օրինակ ազդել իրենց կողմից որոշումների կայացմանը յօգուտ մեզ եւ հակառակորդի դեմ։ Արցանց կայքերը, Telegram-յան ու Twitter-յան ալիքները տեղեկատվության աղբյուրներն այսօր այնքան շատ են, որ հասարակ մարդը հաճախ կեղծ տեղեկատվությունը չի տարբերում իրականից ու հեշտությամբ ընկնում է թշնամու ծուղակը։ Ինչպես տարբերել կեղծ տեղեկատվությունն իրականից, Սամվել Մարտիրոսյանը երկու տարբերակ է առաջարկում։ Առաջինը, եթե մարդ ցկտում ունի, սովորել, այսինքն մարդ պետք է շատ ամիսներով նստի, սովորի տարբեր գործիքներ, որոնք թույլ են տալիս նուրբ գեղտիկը, նուրբ քարոշությունը բացահայտ կա երկար տարբերակը։ Եթե դու որոշում ես, որ առաջին ճանապարհով չես գնում, ապա արա ուրիշ բան, ընտրի մի քանի լրատվամիջոց, որը դու տեսնում ես, որ իրանք վստահելի են, չեն խափում եւ այլն։ Անդրի մի քանի լրագրողի, որոնք իսկապես պրոֆեսորանալ են եւ հետեւի միայն իրենց Ծուղակներից խուսափելու լավագույն միջոցը սոցցանցերից պարզապես չօգտվելն է, բայց մեր օրերում դա կարելի է անհնար համարել։ Հետևաբար, ինչպես որոշում ես օրվա ուտելիքի ճիշտ չափը, այնպես էլ պետք է տեղեկատվություն ստանալու չափը որոշես։ Շատ հաճախ օգտատերերը անգիտակցաբար թշնամու ջրաղացին ջուր են լցնում, թշնամական ապատեղեկատվությունները հայկական դաշտ բերելով, սահմանից լուսանկարներ տարածելով կամ սովորական գրառումներ կատարելով։ Պետք է հասկանանք, այս դեպքում սոցցանցերը մեր ընկերությունն ընկերները չեն, ասում է Արթուր Պապյանը։ Արժե հասկանալ, որ դուք գտնվում եք միկրոսկոպի խոշորացույցի տակ։ Ցանկացած բան, որ դուք գրում եք, հրապարակում եք, անպայման ուսումնասիրվում է։ Եվ այդ իմաստով երևի արջի որպեսի մարդիկ նախ երկար մտածեն ինչև post-ելը, չշտապեն երբեք եւ փորձեն զերծ մնալ մեծ ակտիվությունից սոցիալական ցանցերում, որտեվ սա այն տեխն է, որ սոցիալական ցանցը մեր ընկերը չէ։ Ռազմագործողությունների ժամանակ ռադիոալիքները խլացվում են, կապի միջոցները, էլեկտրաէներգիան անջատվում։ Նման դեպքերում որտեղից պետք է բնակիչները լրատվություն ստանան։ Մեդիափորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի խոսքով նման դեպքերում մեխանիզմները պետք է պետությունը մշակի։ Այս դեպքում մարդիկ չպետք է մտահոգվեն։ Սա պետական կառույցները պետք է նախորոք ունենան պլան, ինչպես աշխատել այն դեպքերում, երբ որ օրինակ ինտերնետը կտրվել է։ Ինչ անել, եթե ռադիոն կլեցվում է ու մտցնում են իրեն ադրբեջանական մուղամնո իրան տեղեկատվությունը։ Շուտ լուծումներ կան բոլոր դեպքերի համար։ Բայց դա պետք է լինի հստակ նախորդ պատրաստված եւ աշխատող լուծումներ ու հանրությունը պետք է եղած միջոցներով անընդհատ ստանա տեղեկատվություն, նույնիսկ եթե չկա ինտերնետ, նույնիսկ չկա ռադիո, պետք է այնպես անել, որպեսզի մարդիկ տեղեկացված լինեն, որովհետեւ եթե տեղեկատվությունը դադարում է գալ, հենց այդ դեպքում հակառակորդը փորձում է իր ուզածը մտցնել տեղեկատվական դաշտ։ Ճիշտ է, բնակիչները ցանկացած իրավիճակում պետք է տեղեկացված լինեն, բայց միևնույն ժամանակ հատկապես մեր պետության համար կենսական նշանակություն կունենա արտակարգ իրավիճակներում բնակչության իրազեկման համակարգի մշակման, ինչպես նաև մեդիագրագիտության բարձրացման ուղղությամբ աշխատանքների կատարումը։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։